Üýtgemekligi-hä kabul etmejek derejede kalbyňda bir ynanç götermeklik. Düşündiňmi? Ana şoňa ygtykat diýilýär. Ýani biz ygtykat etýäs-hä, Allatagalaň ýeke-täk ybadata haklylygyna diýýäs. Manysy, ýani şu ynanç biziň kalbymyzda oturdy we hiç aýrylmaklygy, Şek-şübhe kabul etmekligi, näme ikirjiňlenmekligi kabul edene. Ygtykat diýmeklik näme? Ýagny mizemez, üýtgemez, ejizemez, hä, derejede kalbyňda bir ynanç götermeklik. Indi kimde kim ygtykat etse, kalbynda şeýle bir ynanç göterse, ýa kellesine şeýle bir pikir getirse, hä, enne hediýe gaýran nebi. Ýagny başga bir kesleriň näme, ýagny islendik başga bir adamlaryň ýa başga bir dinleriň ýa başga bir mezhepleriň Hediý, kanunlary, edim-gylymlary, däp-dessurlary, höküm-u ahkam-u edepleri, näme, pygamberimiziňkidenem ekmel diýse, gowy diýse, gowy saýsa, ýa-da, näme, başgalaň hökmi pygamberiň hökmünden, näme, gözel diýse, adyl diýse. Mysal üçin, diýe, şu wagtky ýasama kanunlary, hä, diniň hökmünden, näme, afzal görýänleňki ýalyk, diýe. Şolaryň hökümi näme? Fehuwe käfir diýer. Düşündiňmi? Kimde kim näme? Hristianlaryň çagyrýan edebi, ahlagy näme? Musulmançylyňkydan gowy diýse. Ýewreýleň näme? Edim-gylymy, ýol, ýol tarykady näme? Muhammet pygamberiňkiden aýtsaň gowy diýse. Ýa-da näme? Kommunizmiň hökümi, ýa kapitalizmiň, ýa demokratiýaň hökümi. Näme? Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem getiren hökmünden gowy diýse. Ýa aýny şu wagtky näme? Hökümetlerde görýäs näme etýärler diýýä. Ýasama kanunlar, tagutlaryň hökmüni näme? Allaň we Rasulynyň näme hökmünden gowy görýärler diýýä. Şolar näme? Käfir diýýä.